Bedelanik, bon, erakasle bakotsak bedelana entzinetik prestatzen du, bon, bistan etxean progresio desberdinak eta prestatuz, jakinez da entzinetik eh, badakigula zetalde dugun, entzinetik eh, prestatzen dugu eh, lehen epeko progresioa lana zer edemanen dugun ikasleekin. Bestalde, uh, entzinetik eldu gira ere gelaren gelaren da mainak, eh, kaderak, berriz muntatu, taldean araberea denak zahri, uh, eh, ikasle bako txaren zat ere behar den materiala inzinetik manatua denez berriz eh, banatzen dugu, jakiteko, kusteko, seurtatzeko bako txak bere haukanen duela. Hala, hemen ikastola untan uh, erakasleak dugu materiala manatzen inzinetik, eta ikasle bako txal duda lehen egunean bere Uh, sakoa, eta zorruarekin. Eta zorruaren barnean galiten diegu ekartzea berden materiala, estilo, erregla eta beste.